hippos kai onos anthropos tis eichen hippon kai onon hode wontonde entho e hodoe eipen ho onos toe hippoe aron ek tu emu barus ei theleis eina me son hode uke peiste hode onos peson ek tu copu eteleutese tu de despotu panta epicentos autoe kai auten ten tu onu doran threnon ho hippos eboa oimoi toe panathlioe timoi sunebe toe talai pooroe me celeesas gar micron baros labein idu hapanta bastasdo kai to derma homuthos de loi hoti tois microis hoi megaloi sun hoi nonuntes hoi amphoteroi so theesontai en bioe